oyatlarini tilovat qilib beradigan va ularga kitob, ya'ni Qur'onni va hikmat, ya'ni hadislarini ta'lim beradigan va ularni axloqlarini poklaydigan payg'ambar jo'natishligini duo qilgan edilar mana bu duo rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'ldilar shuning uchun ham men bobom ibrohimning duosiman dedilar ana davatu jaddi ibrohim dedilar <clears throat> ibrohim alayhissalom duo qildilar Bu duolari ijobat bo'ldi. Vaj'alli lisana sidqin fil oxirin deb duo qildilar. Meni kelajak avlodda yaxshi nom bilan tilga olishlikni menga nasib qilgin dedilar. Bu duolar ham ijobat bo'ldi. Biror bir kishi yo payg'ambar yo'qki, magar bir toifa muhabbat qiladi, ikkinchi bir toifa adovat qiladi. Ammo Ibrohim alayhissalomga hamma millat muhabbat qiladi hatto islomning ashaddiy dushmanlari bo'lgan yahudlar ham ibrohim alayhissalomni yaxshilik bilan tilga oladi alloh subhanahu va taolo ibrohim alayhissalomning duosini ijobat qildi ibrohim alayhissalomning duolari ijobat bo'lishligi alloh subhanahu va taolo o'zining do'sti Ibrohim alayhissalomni qattiq imtihon qildi. Uzoq vaqt farzand ko'rmagan na o'g'il na qiz farzand ko'rmagan o'zining do'stiga qarigan vaqtida farzand berdi. Qarigan vaqtidagi farzand hayotning ba'zi bir holatlardan ham sezishlik mumkin inson farzanddan umidsiz bo'lgan vaqtda undan keyin umidi uzilgan vaqtdagi ko'rgan farzand unga nisbatan ota onaning mehri balandroq bo'ladi ana shu vaqtda farzandning eng shirin vaqti g'ulom arab tilida g'ulom ya'ni endi o'zining atrofida chopib ba'zi bir yengil xizmatlarini bajarib yuradigan vaqti bo'ladi chunki u vaqtda ota onaga hatto osiy bo'lishlik ham chiroyli ko'rinadigan vaqt bo'ladi mana shu vaqtda farzand berdi alloh subhanahu va taolo va farzandlari ismoil alayhissalom shu yoshga yetganlarida alloh subhanahu va taolo qattiq imtihon qildi ya'ni shu farzandni qurbon qilishlikka buyurdi Qurbon qilib ham kalima Qur'oni Karimda zabh kalimasi bilan keladi. Ya'ni so'yishlikka buyurildi. Qatl qilishlikning turi ko'p birodarlar. Lekin zabh bu so'yish bu nihoyat darajada bir qattiq imtihon. Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i. Mana bu imtihonda Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhisalomga najot berdi va Allohning buyrug'ini ijro qilishlikka tayyor bo'ldilar va o'g'illari ham bunga qurbon bo'lishlikka tayyor bo'ldilar. Alloh subhanahu va taolo tarafidan shu bo'lsa, bundan ham qattiq ish bo'lsa ham qiling dedi. فلما بلغ معه السعي قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى سعي يعني chopishlikka chopishlik yoshiga yetgan vaqtida eng bolaning shirin vaqtida shunda farzandlariga aytdilarki ya bunayya inni aro fil manami anni azbahuka fanzur madha tara men tushimda sizni so'yyapman dedi bu ko'rgan narsamni bir ko'ring dedi nima deb maslahat berasiz deb farzandlariga aytdilar insonning bir tarafdan bu og'ir bir imtihon bo'lsa ikkinchi tarafdan insonga alloh subhanahu va taoloning farzand berishligi va uning hali g'ulomlik vaqtida hali kamolot yoshiga yetmasdan turib Allohning hukmiga hatto qurbon bo'lishlikka ham tayyor bo'ladigan farzandning bo'lishligi bu Allohning juda katta ne'matidir. Bir tarafdan haqiqatda og'ir imtihon, lekin ikkinchi tarafdan farzanddan nima sado bo'ldi qola ya abati tu'mar satajiduni inshaallohu minas sobirin siz buyurilgan narsani qiling hali zabh emas bundan qattiq bo'lsa ham buyurilgan narsani qiling meni inshaalloh Allohning buyrug'i ijro qilinayotgan vaqtda sabrlardan topasiz dedilar. Mana bu bashariyat tarixida insonga bu berilgan ne'matlarning eng kattasidir birodarlar farzandning Allohning hukmiga tayyor bo'ladigan oilani vujudga kelishligi bu insoniyat tarixidagi beriladigan ne'matning eng kattasidir otaning ham fidoyi bo'lishligi farzandning ham fidoyi bo'lishligi ibrohim alayhissalomni alloh subhanahu va taolo bir necha kalimotlar bilan imtihon qildi bir necha buyruqlar bilan imtihon qildi buni kamoliga yetkazdilar alloh subhanahu va taoloning huzuridagi imtihon bosqichidan o'tdilar bu kalimotlar hammamizga ma'lum bu kalimotlar ashrun minal fitrah deb rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklarida kelgan o'nta islomdagi sunnat amallari tirnoq olish, qo'ltiqni tayinda tozalash, maxfiy o'rinlardagi tukdan tuklarni tozalash va hamda hatna hukmini ijro qilishlik va shunga o'xshagan hammamizga ma'lum bo'lgan mazmaza va istinshoq mana bu narsalar Alloh tarafidan bu kishiga buyruq bo'ldi. Buni kamoliga yetkazdilar. Rivoyat qilinadiki, bu kishi 80 yosh bo'lganlar o'zlarini o'zlari hatna qildilar. Allohni buyrug'ini ijro qildilar. Kamoliga yetkizdilar. Buyrug'ni ikkilanmadilar. Fa kalimati fa atammahun buyruq kelishligi bilan ijro qildilar. Fa arab tilida shundan keyinlar muhlatsiz bo'lgan ma'noni bildiradi. Va izi izibtala Ibrohim robbuhu bi kalimatin fa atammahun. Bajardilarmi? Fa atammahun kamoliga yetkizdilar. Alloh subhanahu va taolo qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Men sizni qiluvchiman deb aytdi. Imom nima? Biz imom deganda masjidni imomi yo biror bir jome masjidini imomi deb tushunamiz. Imom islom istilohida rahbar. Asosiy imomning asl istilohi Allohning hududlarini joriy qilishlikka qodir bo'lgan kishi. Ya'ni o'g'rilik sodir bo'lganda Allohning hukmi qo'lni qirqishligini, zino sodir bo'lganda turmush qilmasdan bu gunoh sodir bo'lsa, darra urish, yuz darra urishlikka, turmushdan keyin sodir bo'lsa, toshbo'ron qilib o'ldirilishlikka hukmlarini va hokazo islom hukmlarini ijro qilishlikka qodir bo'lgan kishini imom deyiladi. Men xalqlar ustida sizni imom qilmoqchiman dedi. To'g'ri, imomning boshqa ma'nosi ham bor. Imom ana shunday imom, ya'ni sulton, xalifa, musulmonlarning xalifasi namozga o'tuvchi kishi haq shu kishiniki bo'lgan. Shuning uchun odatda namozga o'tgan kishini ham imom deb atalib qolgan. Va yana imom ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Xudoyo bizlarni ko'zlarimiz xursand bo'ladigan farzandlar bizga juftlarimizni ko'zimiz xursand bo'ladigan juftlar ato qilgan. Ya'ni farzand Allohning buyrug'iga bo'ysungan, insonning jufti Allohning buyrug'iga bo'ysungan juftini ko'rishlik mo'min odamning ko'zini quvontiradi. ko'zimiz xursand bo'ladigan farzandlar va juftlar ato qilgin deganni ma'nosi o'zingni hukmingga bo'ysunadigan farzand va juftlar ato qilgin degani mo'min kishining xursandligi shu bilan bo'ladi bizlarni o'z Allohdan qo'rqqan muttaqillarga imom qilgin deb duo qilishlikka ma'murmiz. Allohning ibadur rahmon sifatining bittasi shu rahmon taoloning bandalarini sifatlaridan bittasi shunday duo qilib allohga yolboradi demak har birimiz biz imommiz uyda imommiz ollohdan so'raylikki muttaqillarga imom bo'lishlikni ya'ni oiladagi hamma kishilar ollohdan qo'rqadigan kishilar bo'lsinu biz shularga rahbar bo'laylik chunki har bir qiyomat kunida odamlarni o'zlarining imomi bilan chaqiradi. Siz bir toifani ergashtirasiz o'zingizga. Boshqalar o'zini bir toifani o'ziga ergashtiradi. Ular o'zining fikrini sahih deb e'lon qiladi va o'ziga odamlarni ergashtiradi. Dinsizlar o'ziga jamoalarni chaqiradi. O'zining yo'li haq deydi. Shirk amallarni qilayotganlar o'zini yo'lini haq deb bir yo'lga chaqiradi. Butparastlar o'zini yo'liga bir toifani chaqiradi. Hamma fohishabozlar o'ziga bir jamoani chaqiradi, biz yo'limiz haq deydi. Bular deydi hayotning lazzatidan mahrum bo'lib yurgan odamlar deydi. Fohishabozlar ham o'zini yo'lini haq deydi. Mast qiluvchi ichimlikni ichib yurgan kashandalar bular hammasi o'zining yo'lini haq deb o'ziga jamoa to'playdi. Qayerga borsiz, kashandalar bir joyda o'tiradi. mast qiluvchi ichimliklar ichganlar bir alohida o'tiradi va o'zining har bir odam o'zining toifasini yo'lini haq deb o'ziga bir jamoa to'playdi va u jamoaning imomi bor har bir jamoani qiyomat kuni alloh subhanahu va taolo shu imomi bilan chaqiradi shular haqiqiy imom haq yo'ldagi rahbar o'zining jamoasini haqni e'lon qilib u jamoani o'ziga ergashtirib jannatga yetalab ketadi botil jamoani rahbari o'zining botil jamoasini jahannamga o'tin bo'lishlik uchun yetalab ketadi mana bu narsa har bir jamoa o'zining imomi bilan alloh subhanahu va taolo chaqiradi shuning uchun mas'uliyat mana alloh subhanahu va taolo men sizni imom qilaman dedi men Shu yerda bir nuqtani aytishlik uchun Ibrohim alayhissalomdan so'zni boshladi. Ibrohim alayhissalom imtihon bosqichini bosib o'tdilar. Ka'bai muazzamani qurdilar va duo qildilarki: "Ey Rabbim, shu Ka'bai muazzama qurilgan diyorlarda bir rasul jo'natginki, bu rasul ning sifatlarining ba'zisi o'zingning kitobingni tilovat qilib beradigan, hikmat o'rgatadigan, kitobni o'rgatadigan va ularning axloqlarini poklaydigan payg'ambar jo'natgin deb duo qildi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan ijobatda Qur'oni Karimda 3 joyda vallohu alam keladi. Birinchisi Sura-i Baqarada كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة آيات إكين جسا سورة آل إمران imronda لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة uchinchisi suray jumada huvallazi ba'sa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi va yuzakkihim va yuallimuhumul kitaba val hikma ibrohim alayhissalomning duolarida ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم kitob va hikmatning ta'limi avval kelib yuzakkihim tazkiya axloqlarning pokizalashlik keyin keladi ammo alloh subhanahu va taolo o'zining bu duoni ijobat qilib o'zi islom ummatiga muhammad alayhissalomning jo'natganligini minnat qilgan o'rinlarda va yuzakkihim avval kelib va yuallimuhumul kitaba val hikmat kalimasi keyin keladi. Kitob va hikmatning ta'limi axloqlarning pokizalangandan keyin ekanligi bayon bo'ladi. Bu hammamizga ham diqqatga bir sadovorki, avval inson o'zining poklamaguncha unga kitob va hikmat ya'ni qur'on va hadisning ta'limini manfaati bo'lmaydi agar inson o'zining axloqini birinchi shirk marazidan poklagandan keyin kitob va hikmatning unga ta'limini foydasi bo'ladi shuning uchun ham abdulloh ibn masud roziyallohu anhu aytadilarki Biz avval iymonni o'rgandik, keyin Qur'onni o'rgandik. Iymonni o'rganish, ya'ni iymon nima, tavhid nima, shirk nima, bu narsani o'rganishlik inson o'zining shirk najasidan poklashlikdir. Sa'idu billah innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harom. Mushriklar najasdir deyapti Alloh subhanahu va taolo. Ular masjidil haromga yaqinlashmasin. najas narsani masjidil haromning oldida turishligi bo'lmaydi deyapti demak shirkning najas ekanligida shak shubha qilmasligimiz kerak biz buni tavil qilmasligimiz kerak demak bu shirk najasi agarchi bir oddiy bir najas najas deb e'tibor qilingan narsa pokiza har qanday katta bir ko'p suv bo'lsa ham albatta muayyan miqdorda shu muayyan miqdordagi suvga tushishligi bilan shu suv najas bo'ladi birodarlar muayyan miqdordan ko'paygandan keyin shar'an ya'ni nopok hisoblanmaydi shuning uchun biz shirk najasinidan pok bo'lmaguncha kitob va hadisning ta'limi manfaat bermaydi hozirgi zamonamiz bunga yaqqol dalildir birodarlar alloh subhanahu va taoloning kitobi uzoq vaqtlar tilovat qilindi hadisi muboraklar uzoq vaqt o'qilindi lekin insonlar shirk nima ekanligini bilishmagunlaricha u kitob va sunnatning o'qilinishligi shirk majlislarida o'qilib keldi birodarlar E, alloh subhanahu va taoloning ibrohim alayhissalomning duolarini ijobat qilib o'zining payg'ambarini jo'natayotgan vaqtda ibrohim alayhissalom kitob va hikmatni ta'lim berib ularni poklaydigan deb va yuzakkihim keyin kelyapti ammo allohning ijobatida va yuzakkihim yo'inki ba'zi o'rinlarda va yuzakkikum va yuallimukumul kitaba val hikmah kalimasi tazkiyai nafsdan keyin kelyapti demak alloh subhanahu va taolo ishora qilyaptiki agar inson shirk najasidan pok bo'lmaguncha unga berilgan kitob va hikmatning ya'ni hadisning ta'limi manfaat bermasligiga ishora bo'lyapti mana bu biz takror aytaman o'zimizning hozirgi hayotimizda bu narsaning namunasini ko'rib turibmiz birodarlar qur'oni karimlar hatmi qilinyapti qur'on hadisi muboraklar o'qildi tarixda yaqin tariximizda lekin bu aksar tekshirib ko'rilganda shirk majlislarida shirkni quvvatlashlik uchun o'qilinganligini mana hammalaringlar guvohi bo'lgansizlar shuning uchun ham biz har bir narsada birinchi bizning e'tiqodimiz asli o'zi darsimizning qurilishligi ham tavhid asosida bo'lishlikka tavhid nima ekanligini bilishlikka va tavhidul ulug'iyat nima tavhidul rububiyat nima bu narsani biz bilmoqligimiz kerak rububiyat tavhidi takror aytamiz bu masala payg'ambarlar bilan xalqlar o'rtasidagi husumat o'rni bo'lmagan tavhidul xuluqiyat ham bu husumat o'rni bo'lmagan ya'ni ollohni hamma bor deb e'tiqod qilgan ollohni inkor qiladigan vijdonsiz kofir bu yaqin tarixda vujudga kelgan birodarlar shuning uchun ollohni bor deb e'tiqod qilishgan alloh subhana va taoloning rizq beruvchi sifatiga isbot qilishgan mushriklar va ollohni koinoti yerni yaratgan deb bilishgan ollohni koinoti yerni boshqarib turuvchi deb zot deb tan olishgan lekin ibodatda ular Allohga ibodat qilishgan qilishmagan emas, qilishgan u shu ibodatlarida boshqa narsalarni ham sharik qilib ibodat qilishgan. Ya'ni ba'zi vaqtlarda Allohga ibodat qilishgan, ba'zi vaqtlarda boshqa o'zlari qo'yib olgan nomlarga ham ibodat qilishgan. Bu nomlar bir oddiy narsalar bo'lgan emas. O'ziga xos bir xususiyatlarni o'z ichiga olgan. Masalan, Yahudlar Uzayr alayhissalom payg'ambarga ibodat qilishgan. Nasorolar Masih alayhissalomga ibodat qilishgan. Boshqa bir qabilalar jinlarga ibodat qilishgan, yana boshqa bir qabilalar maloikalarga ibodat qilishgan, ya'ni farishtalarga. Mana bu ibodatlar ularni shirkdan chiqara olmadi. Ular yakka Allohga ibodat qilishlikka ma'mur bo'ldi. Shu odamlar, ya'ni Allohni bor deganlar, Allohni yaratuvchi deb tan olganlar, Allohni koinoti yerni boshqaruvchi deb tan olganlar ollohni rizq beruvchi deb tan olgan kishilar la ilaha illalloh deb aytinglar ey odamlar deyishlikka muhotab bo'lishlikka muhtoj bo'lishdilar ya'ni ularni la ilaha illalloh kalimasini aytmayotgan odamlar deb e'tibor qilindi shuning uchun mana bu oyatdagi bizga bir tazkiya shirkdan toza bo'lmaguncha insonga bo'lgan bu ta'lim kitob va sunnatning ta'limi manfaat bermasligiga alloh subhanahu va taolo o'zining mo'jiz kalomida bizga bayon qildi shuning uchun biz har bir harakatimizda har bir amalimizda shirkdan salomat bo'lishlikka o'tgan darslarimizda bayon qilingan shirklarni hammasini bilib shu shirkdan salomat bo'lishlik o'zimizning hayotimizda asosiy mavzusi bo'lmoqligi kerak biz ibodatlar jumlasida qaysi narsalar kirishligini bir qisman avvalgi darslarimizda ko'p o'rinda takror qildik. Duo ibodat. Agar duoni Allohgagina qilsak, ibodatni ollohgagina qilgan bo'lamiz. Agar duoni boshqa narsalarga ham qilsak, xoh mozor, xoh boshqa taraf, xoh buloq, xoh tog', xoh maloika, xoh jin, nima bo'lishligidan qat'iy nazar. Bu duoni boshqa narsaga qilishlik bilan ibodatni boshqa narsaga qilgan bo'lamiz. Duo ibodatdir. Ad-duo muhul ibada. Mana hadis muboraklarda keltirilgan. Demak, isti'onat, yordam so'rash Alloh subhanahu va taolodan bo'ladi. Suol hojatlarni faqat Allohdan so'raladigan hojatlarni so'rash Allohdangina so'ralmoqligi kerak. odatda taovun bandalar o'rtasida bo'ladigan yordam bundan mustasnodir va iza sa'alta fas'alillah va iza ista'anta fasta'in billah deb Abdulloh ibn Abbosga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Tavakkul Allohgagina bo'ladi. Xullas ibodatning turlarini biz avvalgi darslarimizda shuni aytib o'tdik. Mana bu ibodatlarning avvalgi darslarda ham ko'p aytganmiz, ko'p odamlar g'ofil bo'lib yurgan ibodat turlardan bittasi ibodat nima? Allohning shariatiga bo'ysunishlik va Allohning hukmlariga bo'ysunishlik, ki Alloh subhanahu va taolo bu hukmlari bilan halol narsalarni halol qildi, harom narsalarni harom qildi. Va farzlarni bizga vazifa qildi, hududlarni ijro qildi. Hududlariki jinoyat vaqtida qaysi bir hukmlar bo'lsa, bu narsalar gap bizni bo'ysunishligimiz ibodatdir. Kimki Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan hukmlarni qabul qilmasa, bu hukmlarga bo'ysunmasa, ibodatdan bosh tortgan bo'ladi. Agar odamlar tarafidan o'ylab chiqqan hukmga bu yo'llarga bo'ysunsa, ibodatni shu o'ylab chiqqan odamga qilayotgan bo'lib, shirk amali bo'ladi. Ibodatning biz bu turini aytib o'tganmiz, ammo bu haqda bir to'xtalib o'tishlikka. Agar kimda kim xalqlar ichida biror bir kishi o'zi xohlagan buyruqni, xohlagan hukmni tuzishlikka haqqim bor deb da'vo qilsa, halol qilishlik ixtiyori menda desa, bir narsani harom qilishlik ixtiyori menda desa, Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan hukmni tashlab, bu o'zining haddidan o'tib o'zini rab va iloh deb da'vo qilishlikdan boshqa emas, agarki so'z bilan aytmasa ham. Agar kimda kim, ho bilib aytsin, ho bilmasdan aytsin. Kimda kim shu hukmni qabul qilsa va uning yuborgan hukmini, ya'ni shariatga zid bo'lgan hukmini qabul qilsa, ibodatni shu odamga qilganlikdir, xoh bilsin, xoh bilmasin. Biz shirkning mana bu narsasidan ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Ming afsuslar bo'lsinki, insonlar islom degan vaqtda namozlarini o'qib, ro'zalarini tutib, shu bilan tamomiy boshqa hayotning hamma maydonida erkinman endi xohlagan yo'lga ergashsam mumkin degan e'tiqodda yashashadi. Bu mutlaqo to'g'ri emasdir. Islom hayotning har bir daqiqasini o'z ichiga oladi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan hukmni qabul qilishlikdir. Bunga oyatlar hamma Qur'oni Karimda bizlarga ravshandir alloh subhanahu va taolo hatto ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا mana odamlarni ko'rmaysizmiki manaqa mo'minman degan odamlar ham bor deb olloh ajablanishlikka bizni ta'dib ajablaninglar mana bunaqa maxluqlar ham bor o'zlarini olloh tushirgan sizga tushirgan qur'onga va sizdan ilgarigi tushirilgan tavrot injillarga iymon keltirdik deb davo qilishadi lekin tog'ut ya'ni ollohdan boshqa narsa tog'utdir Allohdan boshqa ibodat qilingan narsalar hammasi tog'utdir kim bo'lishligidan qat'iy nazar Mana bu tog'utga hukmlashlikni iroda qilishadi. Ya'ni hukmlashlik u shirklikda shak shubha yo'q. Lekin hukmlashlikni maqsad qilishlik o'zi shirkka olib boradi. Va shular mu'minman deb da'vo qilishligini ko'rmaysizmi? Manaqa bir iymonni da'vo qilgan toifalar ham bor. Deb Alloh subhanahu va taolo bulardan ajablanyapti. Ajablanishligimizga buyuryapti. Vaqad umiru an bihi. Ular bunga kofir bo'lishlikka, tog'utga kofir bo'lishlikka ma'mur bo'lgan. Shuning uchun bizga mana bu narsa ma'lum bo'lishi kerakki, ibodat turlarini ko'pini to'xtalib o'tib aytdik, ibodatning mana bu turini biz bilmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taoloning yuborgan hukmlariga jinoiy va hamda boshqa hukmlarning hammasini tan olib, qabul qilib, bo'ysunib itoat qilishligimiz bu ibodat alloh subhanahu va taologagina ibodat qilishlikdir. ammo bu hukmlarni qabul qilmasdan boshqa taraf boshqa odamning tuzgan hukmini qabul qilish balki iroda qilishlik bu narsa alloh subhanahu va taoloning nafs qur'oni karim bilan shirkdir bu narsa bu ibodatning boshqa narsaga qilish bu narsa islomdan chiqish va shunda jahannamga o'tin bo'lishlikka tayyorgarlik ko'rish alloh subhanahu va taolo jannatni bunday kishiga harom qilganligini e'lon qilyapti إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار biz alhamdulillahi robbil alamin bugungi darsimiz bilan ibodat ma'nolarini hammasini aytib o'tgan bo'ldik birodarlar ibodatning to'la ma'nolarini avvalgi darslarimizdan eshitib kelayotgan kishi qaysi narsa ibodat ekanligini agarchi buni biz ibodat qilmayapmiz desa ham ibodat mana ma'nolarning hammasini aytib o'tgan bo'ldik. Mana bu oxirgi hukmga bir qisman to'xtalib o'tgan bo'ldikki, avvallarda hamma darsimizda ham bayon qilgandik. Bismillahirrohmanirrohim. Sahobai ikromlarning fazilatlari haqida ansorlar fazilatlarini avvalgi darsimizda o'rgangan bo'ldik. Bugungi darsimizda sahobalar ichida hammamizga ma'lum bo'lgan Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu ning fazilatlari haqida inshaalloh dars qilamiz. Xolid ibn Valid bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning eng ulug' sahobalaridan va islom lashkarining Abu Bakr radhiyallohu anhu davrida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning davrlarida ham keyingi vaqtlarda islom qo'mondoni bo'lib xizmat qilgan ulug' sahobalardan, dovyurak sahobalardan insonlar qanchalik yashashni yaxshi ko'rishsa, bu kishi Alloh yo'lida jon berishlikni shunchalik yaxshi ko'rgan zotlardir. Xolid ibn Valid Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarafidan ko'p maqtovlarni eshitgan kishilardandir. Qays radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله من سيوف صده الله على الكفار Xolidni so'kmanglar dedilar. Xolid Alloh subhanahu va taolo kofirlarga o'zi sug'urgan Allohning qilichlaridandir dedilar. Ya'ni sayfun min suyufillah Allohning qilichlaridan bir qilichdir Xolid ibn Uvayd dedilar. Buni kofirlarga sug'urgan Alloh subhanahu va taolo. Xolid ibn Uvayd Mu'ta g'azotida eng bir mashhur g'azotda bunda sahobalar ichidagi eng ulug' sahobalardan 3 kishi Imom Ja'far boshchiligidagi eng ulug' sahobalardan 3 kishi shahid bo'lgan. Rumning mislsiz, sonsiz, sanoqsiz bo'lgan lashkariga duchor bo'lganda musulmonlarning halokatidan, musulmonlar halok bo'lishligidan saqlanishliklariga sabab bo'lib, o'zlarining harbiy mahoratlari bilan islom lashkarini najotiga sabab bo'lgan ulug' sahobalardandir. Bu kishi Mu'ta g'azotida o'zlari haqida hikoya qilib aytadilarki, Qays radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar, "Sami'tu Khalid ibn al-Walid yuhaddithu al-qawma bil hayra." Qala: "Laqad ra'aytuni yawma mu'tata indaqa bi yadi tis'atu asyatin." وصبرت بيدي صفيحة لي يمانية Muta g'azotida meni qo'limda 9 ta qilich sinib ketdi dedilar. Va qo'limda o'zimning yamoniy bir qilichim chidab turdi xolos degan ekanlar. Xolid ibn Validdan Ibn Numayr rivoyat qiladilarki, bu kishilar eshitdim dedilar Xolid ibn Validdan, ya'ni aytganliklari laqad mana'ani katiran min al-qira'a qala ibn Numayr min al-Qur'ani al-jihad fi sabilillah. Alloh yo'lidagi jihad qilishlik men ko'p tilovatdan meni to'sib qo'ydi dedilar. Ya'ni to'xtamsiz men Alloh yo'lida jihad bilan mashg'ul bo'lib, ko'p vaqtlarda Qur'onning tilovatidan to'xtab qoldim dedilar. Xolid ibn Valid bir Allohga mutavakkillik bilan mashhur bo'lgan sahobalardan. Ummul Maroziba Xolid ibn Valid Bani Ummul Maroziba degan qabilaga tushdilar. Faqalu shunda aytdilarki, odamlar Xolid ibn Validga ihdari la yasqikahum aajin. Sizni bir zahar ichirib qo'yishmasin ehtiyot bo'ling. Bular sizni qattiq makr hiyla qilishmoqchi zahar ichirib qo'yishmasin dedilar shu zaharni olib kelinglar dedilar zaharni olib kelishdi zaharni olib kelindi olib kelib qo'llari bilan ushlab turib shunday ko'tarib ichib bismillah dedilar biror narsa bu kishiga zarar qilgani yo'q sahobalar ichidagi Xolid ibn Valid jangda shahid bo'lmadilar. Ko'rpalarini ustida yotib jang vafot qildilar. Ko'p yig'ladilar. Hayotimda bir qarich bir masofa, jasadimda bir qarich o'rin yo'qki, yo qilich yemagan, yo nayza kirmagan, yo kamon kirmagan o'rin yo'q u tuya o'lgandek uyimda o'lyapman deb attang ekanlar. xatlarning butun dushmanlarga yozgan xatlarida shundayki islom keltiringlar birodarimiz bo'lasizlar agar islom keltirmasanglar jizya to'langlar shu bilan sizlar o'zinglarni salomat olib qolasizlar agar bizga qarshi tursanglar jang qilmoqchi bo'lsanglar men bir odamlar bilan turibmanki hayotni sizlar qanday yaxshi ko'rsanglar olloh yo'lida o'lishlikni shunday yaxshi ko'radigan odamlar bilan turibman deb xat yozardilar bu kishini tarixlari Mana avvalgi darsimizda ham aytdik, Umar ibn Xattob odatda harbiy kishilar bir haqqa bir qarshi ham turadi o'zining harbiy haqi o'zining xos bir imtiyozi bo'lganligi bilan bir ozgina da'vosi ham bo'ladi. Ammo umrlari bo'yicha Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan xayrlashib chiqqanlaricha Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan qaytib ko'rishmadilar, necha yil xalifa bo'lgan bo'lsalar. maktub keldi Umar ibn Xattobning xalifa bo'lganligini bayon qilingan va shu maktubda Xolid ibn Valid bo'shatilib, o'g'illariga Abu Ubayda Amir ibn Jarrohni harbiy qo'mondon bo'lgan maktubi keldi. Shunda jang oxirroq qolishlikka oz qolgan edi. Shunda bu kishi maktubni ushlab turdilar-da, e'lon qilmasdan shahid ketmaslik uchun Abu Bakr radhiyallohu anhu ning vafoti ta'sir qilib, jangchilar shahid ketmaslik uchun e'lon qilmay turdilar. va jang tugagandan keyin abu ubaydani chaqirib maktubni ko'rsatdilar hammalari abu bakr roziyallohu anhuning vafotini bilishib g'amgin bo'lishdilar va shu daqiqada e'lon qilmagan soatda o'zlari qo'mondonlikni topshirmaganliklari uchun abu ubaydaga uzr aytdilar shunchalik harbiy odamda insofning bu darajada bo'lishligi faqat islom iymon qalbida mustahkam bo'lgan odamgagina nasib bo'lishligi mumkin. Bizning islomda birovning rahbar bo'lishligi uchun maxsus bunday mol davlatlar targ'ib qilishgan emas. Odamlarni targ'ib qilgan emas o'zini rahbar bo'lishligiga. Ular rahbar bo'lishlikdan o'zlarini chetga olishganlar, buni mas'uliyat deb bilishganlar. Hatto mana bunday soatlar bitta maktub, bir qog'oz kifoya qilgan o'zining xalifasi tarafidan kelgan maktub o'zi kifoya bo'lgan. Islom tarixi bunday narsa voqealardan juda ko'pdir. Boshqa islomda bo'lmagan kishilar va islom hayotini ko'rmagan kishilar biz ham ko'rmadik, lekin qalbimizda ko'rib yashayapmiz, birodarlar. Tariximizdan islomimizni nimaligini bilamiz. Ammo islomga qarshi tarbiyalarni ko'rgan odamlar yoki islomdan chetga yashagan odamlar bunga ishonmasliklari mumkin chunki ularning tarixida ham voqeiy hayotlarda ham buning birorta misoli yo'q va bo'lishi mumkin ham emas sad ibn muaz roziyallohu anhuning fazilatlari sad ibn muaz ansorlardan abu bakr roziyallohu anhu muhojirlar ichida qanchalik hurmat qozongan bo'lsalar sad ibn muaz ham ansorlar ichida xuddi abu bakr muhojirlar ichida bo'lgandaqa shunday hurmatga ega edilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki ollohning arshi sad ibn Mu'azning vafotiga titradi degan ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga baro roziyallohu anhu rivoyat qiladilarki bir ipak libos olib kelindi oldilariga ko'tarib olib kelinganda ipak libos nihoyatda bir chiroyli go'zal libos edi ular buning chiroyliligi va muloyimligini ko'rib ajablanishga boshlashdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki sad ibn fil jannati minha." Sa'd ibn muozning jannatda ya'ni mendil ikkita ma'noni bildiradi burunda artadigan narsani ham mendil deyiladi birodarlar va endi ovqatdan keyin qo'lda artadigan narsani ya'ni bir qo'lni kirini tashlab yuboradigan narsani mendil deydi sabr maobning jannatda mendili xoh ikki ma'no bo'lsin mana shu mendili ham qo'lini artib tashlab yuboradigan sochig'i ham bundan yaxshi dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam uxladilar tushning ikkinchi yarmi bo'lgan vaqtda uyg'ondilar Jibril alayhissalom keldilar, yo boshqa bir farishta keldida rivoyat Shakroviy Man rajulun min ummatika ma'tallayla. Bu kechada ummatingizdan ya'ni amso bundan murod kechgacha kechqurun uxlaganliklardan kinoya ekan. Shu kechada ummatingizdan kim vafot qildi? Istab shara bi mawtihi ahli sama. Osmonda xabar, xursandlik xabari keldiki, bir kishi Allohning huzuriga kelyapti degan xabar bo'lib xursandlik paydo bo'ldi. rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki la a'lamuhu illa anna sa'd ibn mu'adin amsa dalifan ma qila Sa'd. sa'd ibn mu'adning qo'llariga harba deydi ya'ni shunday otadigan bir nayzaning bir turi bor qilichdan boshqacharoq shu dushman tarafidan kelib o'zlarining shu qo'llaridagi muskullarini bo'lib ketgan edi shu jarohat tuzalmasdan shu yorilib tomirlari yorilib ketganligini rasululloh sollallohu alayhi vasallam iyoda qilganlarida ko'rganlar bugungi kechda uning jarohati yorilib ketgan edi saat nima deb so'radilar aytishlarki ila vafot qildi odamlar kelib uyiga ko'tarib ketishdi dedilar bu kishi hukmni sadibn maozga bani bu yahudlar qabilasidan uchta qabilasidan bir qabila o'rtada husumat bo'lganda sadil muozning hukmiga rozi bo'lganliklari uchun kelgan edilar shu kelganlarda shu yerda vafot qildilarda va uylariga ko'tarib ketishdi deyishdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ertalabki namozni o'qidilarda va chiqdilar odamlar piyoda yurishib ketishdilar hattoki oyoq kiyimlarining iplari bu ayaqlardan uzilib tushib qoladigan darajada shoshilishdi ridolari ham bir ba'zi eski ridolari uzilib tushib qolardi shunda bir kishi yo rasululloh odamlarnicha qiynalib ketdi tez yurishib deganlarda إني أخشى أن تسبقنا إليه الملائكة كما سبقتنا ila حنظلة hanzola roziyallohu anhu degan sahobalardan borki bu kishining laqablari g'afilul malaika farishtalar yuvgan deb laqablanadi havvala roziyallohu anhuning shahodati uylangan kunlari bo'lgan uylangan kunlari jihodga e'lon bo'lgan vaqtda junub holatlarda bo'lganligi uchun g'usl qilsam Allohning hukmi ketishadi deb shu holatda chiqib ketganlar shu chiqib ketishlari bilan shu jangda shahid bo'lganlar shahid bo'lganlarda rasululloh sallallohu alayhi vasallamga vahiy keldiki hanzala qalon quduqni oldida turibdi degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam odam jo'natdilar hanzalani bolinglar olib kelinglar dedilar borishsalar hammalari joylari ho'l yuvilgan holatda turibdilar hayron bo'lishib olib keldilar aytdilarki maloikalar bizdan ilgari kelib yuvib qo'yishibdi dedilar bu vaqtda shunga ishora qilib aytdilarki va ayollaridan so'ragan vaqtda turmush qilgan kunlari shahid bo'lgan ekanlar shunda junub holatda ollohni hukmi kechikmasin deb chiqib ketgan edilar deb ayollari shunday dedilar bu kishi aytdilarki men qo'rqamanki maloikalar hanzalani ilgari yuvib qo'ygandek maloikalar farzni ham oldin yuvib qo'yishdan qo'rqaman shuning uchun sekin yurolmayman dedilar roziyallohu anhu vafot qilgan kunda yetmish ming farishta tushda sadilning janozasida hozir bo'ldi bular yerga shu kundan boshqa ilgari tushgan emas dunyo vujudga kelgandan beri dedilar shunday ulug' zot haqida ham bir narsani biz eslashimiz kerakki, bu narsa bizga xabarning Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarafidan qolishligi hammamizga ham kelajak hayot haqida bir o'ylashlikka chorlaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki Oysha roziyallohu anhu rivoyat qiladilar. qabri ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'rqib ketdilar dafndan keyin nima uchun sizda shunday bir holat bo'ldi deyilganda sadni qabri bir siqib qo'yib yubordi dedilar aytdilarki qabrning siquvi bo'ladi agar shu qabrning bir siquvi baribir bo'ladi agarki bu tanvini taqlil desak toni vahdat desak bir bo'lsa ham ozgina bo'lsa ham qabrning har qanday solih kishi bo'lsa ham sukuv bo'ladi agar birov bu sukuvdan najot topganda sad najot topgan bo'lardi qabrdagi qiynalish birodarlar hayotning hamma lazzatini yo'qotib tashlaydi shuning uchun ana shu kunga qarab ish qilmoqligimiz kerak sad tobutlari ko'tarilib ketayotganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldilaridan shunday olib o'tildi xushbo'y hid qaraldi sadni ruhi ketyapti dedilar jasadlari hali turgan vaqtida ekan bu narsa sad ibn maozni ko'rgani bordilar va duo qildilar tashqariga chiqishlari bilan sad ibn uylariga borganlaridan keyin vafot qilganligi rivoyat qilinadi rivoyatlar turlicha bunisida shu rivoyat kelyaptiki xushbo'y hid kelganda sabibn vafotini xabarini bergan ekanlar avvalda so'rab bilgan rivoyat kelyapti qabrlarga qo'yilgan vaqtda aytishdilarki yo rasululloh sad juda bir eng baland bo'yli kishilardan edi jasadlari nihoyatda suvayli kishi edilar jasad bo'ylari baland edilar nihoyatda chiroyli va jasadlari yo'g'on kishi edilar shunda Sahobalar so'rashdilarki, tobutlarni ko'targanda juda yengil bo'ldi-ya, bu kishi bu kishi juda katta odam edilar, suvaylik odam edilar deganlarda, ahasibtum annakum hamaltumuhu wahdakum a'anatkum alayhi malaika. Sizlar o'zimiz ko'tardik deb gumon qilasizlarmi? Malaikalar tamomiy tobutni qamrab yordam berib ketganlar dedilar. Alhamdulillahi robbil alamin. Bu darsimizdan sahobalarning fazilatlarini bayon qilishligimizdan darsimizni avvalida maqsadimizni bayon qildikki biz bularning tarixini bilmoqligimiz kerak sahobalarning nomi zikr qilinganda har birlariga berilingan o'ziga xos bo'lgan xususiyatni o'rganmoqligimiz kerak mana maob haqida ko'p kishilarda bir ma'lumot bo'lmaganligi uchun ham bu yerda ozgina to'xtalib o'tdik bizlarki darslarda bo'lganimizda iymonimiz kuchayib ketadi maizalarni eshitganda iymonimiz kuchayib ketadi keyin bo'lsa yana boshqa hayot boshqa bo'lib susayib ketamiz shuni qanday qilib shu holatdan o'zimizni ushlab turishimiz kerak deb savol qildilar bu narsa rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga sahobalarning bittalari nomlari esimga kelmayapti keldilarda ya rasululloh falonchi munofiq bo'ldi dedi o'zini aytdi. nimaga dedilar sizni oldingizda bo'lganimda jannatga moyil bo'lib jahannamdan qo'rqib xuddi bir jannatni ko'rgandek jahannamni ham ko'rib o'zimni ehtiyot qilayotgandek bo'lamanu uyga kirishim bilan yana bola chaqalar boshqa tashvishlar bilan birga bo'lib ketaman bu munofiq hayot bu menga ikki xil hayot olyapti menga hozir munofiq bo'lsam jazoni qo'llang deb keldi aytdilarki amal qilinglar ya'ni bu narsa bu nifoq emas dedilar inson ba'zi narsa bizni Alloh subhanahu va taolo xalifa qilib yaratdi. Iymonni ziyoda qilishlikka buyurdi, xuddi o'zimizning yelkamizdagi vazifalarni o'tashlikni. Shu vazifalarni o'tashlikda biz agar Allohning buyrug'i deb har bir narsani Alloh ko'rib turgandek qilsak, biz qilayotgan dunyoviy ishlar bizga ibodat ma'nosini berib, qalbimizga xuddi shunaqa ta'sirli so'z eshitgan holatni bizga bildiradi, birodarlar. shuning uchun biz har bir amalimizni Allohning rizosi uchun qilishlikka odatlanmoqligimiz kerak buni birdan bir davosi shu bu yerda bir kishi shom va ertalabki namozlariga qazo bo'ladigan bo'lsa tahorat qazo bo'lib qolsa tayammum bilan o'qilsa bo'ladimi debdi yozni masalan qisqa tunlarida bo'lsa kerak ko'proq savoli ertaman turish qiyin bo'lgan soatlarda javob shuki suv bo'lsa tahorat qilmasdan namoz o'qishlik mumkin emas tahorat qiladi, namoz qazo bo'lib ketsa qazosini o'qiydi. Uyda erkak kishi bo'lmasa, biror mahram bo'lmagan odam kelib chaqirsa, ayol kishi qanday javob qilishligi kerak deb so'rabdilar kishi. Javob shuki, agar erkak kishi bo'lmasa, javob o'zining odatiy ovozi bilan yo'qligini bildiradigan kalima aytadi. Odatiy ovozi bilan qur'oni karimda oyati rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayollarga xitob bo'ldiki ovozinglarni ingichka qilib mayin qilib xitob marad. qalbida maradi bo'lgan odam har xil narsani o'ylab qoladi shuning uchun ayol kishi odatdagi ovozi bilan ovozini hech qanday o'zgartirmasdan odatda qandaydir gapirib yurgan bo'lsa shu ovozi agar mayin bo'lsa mayin ovoz bilan odatdagi ovozi bilan yo'qligini bildiruvchi kalima aytsa turadi ba'zi qassoblar deydi katta novvoslarni so'yishdan oldin ularni boshiga biror narsa bilan urib uni yiqitib yiqitib keyin so'yar ekan buni go'sht qanday deb so'radilar biz birinchi agar o'lmagan bo'lsa shuni so'yib halol deymiz Lekin urib zulm qilishligi bu alohida masala. Halol haromga taalluqli emas, birodarlar. O'lmagan narsani so'yishligi bilan biz halol deymiz. Bismillah kalimasi bilan so'yishligi bilan halol bo'ladi. Lekin hayvonni urib yetishligi u zulmdir. Bir odam aytishi mumkin, so'yish ham zulmda o'lsa ham soyapti desa so'yishni Alloh bizga izn berganligi uchun qilamiz lekin turishda. Ya'ni bizga izn berilingan narsa bizga u rahmdillik hayvonni bizga yaratdi alloh taolo go'shtini yeyishligimiz uchun halol bo'lgan hayvonlar uni so'yib yeyishlikka buyurdi biz bismillah deganligimizdan asl maqsad ey odamlar men buni so'yayotganimni zulm demanglar bismillah mana shunday so'yib yeyishlikka ruxsat bergan ollohni ismi bilan so'yyapman mana olloh menga shuni izn bergan degan ma'noni bildiradi bismillah deganimiz olloh bizga mana shuni so'yib yeyishlikka ruxsat bergan shuning uchun bu zulmbat degan Shu Alloh bizga urushlikka ruxsat bermadi. Hatto so'yishdan ilgari shu pichoqni yaxshi qayrab, uning ko'rinmaydigan tarafidan kelishlikka bizga buyurdiki, bu narsa ihson. Innalloha katabal ihsana fi kulli shay. Darsimizda avvalda aytganmiz, Alloh ihson yaxshilikni har bir narsada kitobda qilgan, farz qilgan, lozim qilgan, bizga vazifa qilgan. Mana bu so'yishlikdagi pichoqni yaxshi qayrab va ko'rsatmay borishlik ham bu ihson jumlasiga kiradi. Innalloha yuhibbul muhsinin. Alloh muhsinlarni yaxshi ko'radi. Vaqt to'g'risida bir ma'lumot bersangiz debdilar. Savollar bugun ancha savollarga javob bo'lib qolyapti. Masalan, unda odamni vaqt to'g'risida tushuncha berishligimizdan maqsadi ham bor ekan. Masjid joylarini to'sib ekin ekib, yeyotgan odamlarga beriladigan mukofot masalasida nima qanday hukmlar chiqarish mumkin? Vaqt degani shu masjidga vaqt degani. Shu masjidning vaqt sharti bo'ladi. Shu vaqtdan, masalan, bir vaqt qiluvchi odam yotsaki, shu masjidda xizmat qilgan odamlar shu vaqtdan yeydi. O'ziga yarim miqdorini yeydi deb yozib ketgan bo'lsa, shu masjidning yerini ekib, yarmini olib yeb yuraveradi. Vaqtning shartiga qaraladi. agar aytsaki bironta odam bu yerda yeyishi mumkin emas faqat masjidning obodonchiligi uchun sarf qilinadi deb shart qilingan bo'lsa bu vaqtning shartidagi ish buzilganligi uchun buni yeyishlik mumkin emas demak vaqt degani bir narsaga bog'lash masalan aytsaki bir kishi masjidga bir yerni vaqf qilib shuni faqat masjidning qorovullariga maosh qilib berilsin deb shart bo'lsa shuni beriladi masalan bir odam vaqfni bir o'zgartirishni haqqi yo'q u o'zgartirmoqchi bo'lsa u ham bitta yer olib turib o'zini rayiga muvofiq vaqf qilaversin ana bu lekin birov qilib ketgan vaqtni o'zgartirishga haqqi yo'q shuning uchun ham qur'oni karim vaqf qilingan vaqtida e, shu narsa vaqfni ya'ni sotilmaydi deb vaqf qilingan sotilishligi mumkin emas deb vaqt qildimi uni yer yuzida bir podisho chiqsa shuni sotamiz shuni foydasini bir narsa qilamiz desa u odam vaqtning shartini buzgan u odam ana shunday qilmoqchi bo'lsa bitta kitobni qur'onni bostirsinda shuni vaqt qilsinki shuni sotilsinda buni foydasini bunga sarf qilsin desa u avvalgi vaqtni o'zgartirishlikka haqqi yo'q shuning uchun ham bizni masjid jome madrasa masjidi ba'zi ulamolarning mana shunday nayranglarga qarshi turishgan hatto ba'zi odamlar bu narsadan maqtab bu nima ma'qul to'g'ri o'zlari bitta narsani u o'zlarini raylariga muvofiqni o'zlari aytishgan u biz faqat u yerda bir yozib qo'yilganki vaqt. hada vaqtun lillahi taala sal ziylay odam bo'lsa tushunar axir ollohni yo'lida vaqt deb qo'yibdi degan lekin bizni tarafda sal farosati o'rtacharoq odamlar borligini ham bilib hadiyatul malik degan podshoni hadiyasi degan bu bilan aqlli odam o'zi tushunadi hadiyani sotmaydi Ikkinchisi vaqfun lillahi taala farosati o'rtacharoq odamlar ham bo'lib qolsa mana bu gapdan sal tushunishadi ikkinchisi bunday degan endi nihoyatda betam odamlar ham bor deb uni ham hisobga olib deb uchinchisini ham qo'shib qo'ygan sotishlik mumkin emas deb endi buni buyog'ida buni buyog'ida aqlli inson bo'lishi mumkin emas birodarlar bo'ladi aqlini faqat makr hiylaga ishlatishlik bo'lishi mumkin endi bundan ortiqcha bu yaqasidan ushlab olib turib sotishi mumkin emas deb aytgandan keyin sotish degani shuning uchun vaqt haqidagi ma'lumot shuki biz vaqtni qo'yuvchi odamning shartini buzishlikka birovni haqqi yo'q mabodo u unga qoniqmaydigan bo'lsa o'zi alohida bitta vaqt qismida xuddi ashnaqa o'zini rayiga muvofiq vaqt qiladi ho'p bir ikkitalari biz duo qiling debdilar duo qilamiz alloh subhanava taolo mana hidoyat ato qilsin duo qilinadigan va yana birodarlarimga bir shifo bersin debdi birodarlar alloh taolo shifo itolma bersin hamma ahli islom bemorlariga shifo bersin alloh subhanahu va taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin ibodatlarimizni qabul qilsin alloh subhanahu va taolo hammamizni ham hozirgi darsimizda o'tgan birinchi tazkiya o'zini shirkdan poklasin alloh taolo hammamizni tavhid asosida yashashlikni alloh nasib qilsin alloh subhanahu va taolo bu hozirga aytilingan ibodat ma'nosini aytdik ollohni hukmigagina rozi bo'ladigan ollohni hukmigagina iroda qiladigan boshqa hukmlarda xohlamaydigan mutlaqo qalbiga ham buni yomonlik bilan esga oladigan kishilardan qilsin sallallohu taolo alayhi